2024 tá acabando, a equipe tá no topo, cada um com seu jeito. Tem o Will Paizão sempre dando conselho e conhece os melhores PFs da região. Foi quem apresentou o sujinho para a galera. E o Danilo, nosso narcoléptico, dorme no meio do almoço e tem uma barata chamada Thales e várias cobras suspeitas dentro de casa. Chuchu analista, tá sempre na rede Foi corno, mas segura onde não se desentende Não só chega e confunde, o Will vira Abraão Mas todo mundo ri porque ele é o campeão e, e, e, a equipe do ano Cada um com seu jeito, todo mundo é insano Do Paulinho calado ao Florencio falador de besteira 2025 chegando, vamos com mais amor Paulinho é o mudo, não falta uma palavra Florencio, o vovô maluco Fala cada besteira e deixa todos envergonhados. Mas é o nosso astro, a voz da brincadeira. Chuchu, analista, tá sempre na rede. Foi corno, mas segura onde não se desentende. Não só chega e confunde, Will vira Abraão. Mas todo mundo ri porque ele é o campeão e, e, e, a equipe do ano, cada um com seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado ao Florencio falador. Vicente 5 chegando, vamos com mais amor. É verão, é calor, a galera tá unida. Eu dá conselho, Danilo tome, e a vida é tão vivida. Chuchu na rede, Nelson confundido Paulinho à noite, Florencio falando merda divertindo A galera, e, e, e cada um com seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado ao Florencio falador. Vicente Cinco chegando, vamos com mais amor. Will Danilo, Chuchu, Nelson, Paulinho e Florencio. A equipe é tão única, parece até um sonho. 2024 foi bom, mas 2025 vai ser melhor. Com essa galera, o futuro é esplendor. Belém e Raimundo não saltam na palavra, cada um com seu jeito. Tem o Will, o paizão, sempre dando conselho, conhece os melhores PFs da região. Foi quem apresentou o sujinho pra galera. E o Danilo, nosso narcoléptico, dorme no meio do almoço. E tem uma barata chamada Thales e várias cobras suspeitas dentro de casa. E, e, e, a equipe do ano, cada um com seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado ao Florício falador. Vini 25 chegando, vamos com mais amor. E, e, e, a equipe do ano, cada um com seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado ao Florício falador. Vini 25 chegando, vamos com mais amor. Will Danilo. Chuchu, Nelson, Paulinho, Florencio A equipe é tão única, parece até um sonho 2024 foi bom, mas 2025 vai ser melhor Com essa galera, o futuro é um esplendor quatro tá acabando, a equipe tá no topo, cada um com seu jeito. Tem o Will paizão, sempre dando conselho e conhece os melhores PFs da região. Foi quem apresentou o sujinho para a galera. E o Danilo, nosso narcoléptico, dorme no meio do almoço e tem uma barata chamada Thales e várias cobras suspeitas dentro de casa. Chuchu, analista, tá sempre na rede. Foi corno, mas segura onda e não se desentende. Não só chega e confunde, Will vira Abraão. Mas todo mundo ri porque ele é o campeão equipe do ano, cada um com seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado ao Florencio falador de besteira. 2025 chegando, vamos com mais amor. Paulinho é o mudo, não solta uma palavra, Florencio, o vovô maluco. Fala cada besteira e deixa todos envergonhados Mas é o nosso astro, a voz da brincadeira Chuchu, analista, tá sempre na rede Foi corno, mas segura onde não se desentende Nelson chega e confunde, o Will vira Abraão Mas todo mundo ri porque ele é o campeão e, e, e, a equipe do ano Cada um com seu jeito, todo mundo é insano Do Paulinho calado ao Florencio falador Vicente Cinco chegando, vamos com mais amor é verão, é calor, a galera tá unida. Meu dá conselho, Danilo dorme e a vida é tão vivida. Chuchu na rede, Nelson confundido. Paulinho à noite, Florencio falando merda divertindo A galera, e, e, e, a equipe do ano, cada um com seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado ao Florencio falador. Vicente, Cinti, chegando, vamos com mais amor. A equipe é tão única, parece até um sonho. 2024 foi bom, mas 2025 vai ser melhor. Com essa galera, o futuro é esplendor. A Belém e o Raimundo não saltam na palavra cada um com seu jeito. Tem o Will, o paizão, sempre dando conselho, conhece os melhores PFs da região. Foi quem apresentou o sujinho pra galera. E o Danilo, nosso narcoléptico, dorme no meio do almoço. E tem uma barata chamada Thales e várias cobras suspeitas dentro de casa. E, e, e, a equipe do ano, cada um com seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado ao Florencio falador. Ninguém 25 chegando, vamos com mais amor. E, e, e, a equipe do ano, cada um com seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado ao Florencio falador. 25 chegando, vamos com mais amor. Will, Danilo, Chuchu, Nelson, Paulinho, Florencio. A equipe é tão única, parece até um sonho. 2024 foi bom, mas 2025 vai ser melhor. Com essa galera, o futuro é um esplendor. quatro tá acabando, a equipe tá no topo, cada um com seu jeito. Tem e o paizão sempre dando conselho e conhece os melhores PFs da região. Foi quem apresentou o sujinho para a galera. E o Danilo, nosso narcoléptico, dorme no meio do almoço e tem uma barata chamada Thales e várias cobras suspeitas dentro de casa. Chuchu, analista, tá sempre na rede. Foi corno, mas segura onda e não se desentende. Não só chega e confunde, o Will vira Abraão. Mas todo mundo ri porque ele é o campeão equipe do ano, cada um com seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado ao Florencio falador de besteira. 2025 chegando, vamos com mais amor. Paulinho é o mudo, não solta uma palavra, Florencio o vovô maluco. Fala cada besteira e deixa todos envergonhados Mas é o nosso astro, a voz da brincadeira Chuchu, analista, tá sempre na rede Foi corno, mas segura onde não se desentende só chega e confunde, Will vira Abraão Mas todo mundo ri porque ele é o campeão e, e, e, a equipe do ano, cada um com seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado ao Florencio falador. Vicente City 5 chegando, vamos com mais amor. É verão, é calor, a galera tá unida. Mil dá conselho, Danilo dorme, e a vida é tão vivida. Chuchu na rede, Nelson confundido Paulinho à noite, Florencio falando merda divertindo A galera, ei, voando, cada um com seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado ao Florencio falador. Vicente senti chegando, vamos com mais amor. William Danilo, Chuchu, Nelson, Paulinho e Florencio. A equipe é tão única, parece até um sonho. 2024 foi bom, mas 2025 vai ser melhor. Com essa galera, o futuro é o esplendor. Abelém e Raimundo não saltam uma palavra, cada um com seu jeito. Tem o Will, o paizão, sempre dando conselho, conhece os melhores PFs da região. Foi quem apresentou o sujinho pra galera. E o Danilo, nosso narcoléptico, dorme no meio do almoço. E tem uma barata, chamada Thales, e várias cobras, suspeitas, dentro de casa a equipe do ano, cada um com seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado, a Florício falador. Ninguém 25 chegando, vamos com mais amor. E, e, e, a equipe do ano, cada um com seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado, a Florício falador. 25 chegando, vamos com mais amor. Will, Danilo, Chuchu, Nelson, Paulinho, Florencio. A equipe é tão única, parece até um sonho. 2024 foi bom, mas 2025 vai ser melhor. Com essa galera, o futuro é um esplendor. quatro tá acabando, a equipe tá no topo, cada um com seu jeito. Tem e o paizão sempre dando conselho e conhece os melhores PFs da região. Foi quem apresentou o sujinho para a galera. E o Danilo, nosso narcolético, dorme no meio do almoço e tem uma barata chamada Thales e várias cobras suspeitas dentro de casa. Chuchu, analista, tá sempre na rede. Foi corno, mas segura onda e não se desentende. Não só chega e confunde, o Will vira Abraão. Mas todo mundo ri porque ele é o campeão. Ei, ei, ei a equipe do ano Cada um com seu jeito, todo mundo é insano Do Paulinho calado ao Florencio falador de besteira 2025 chegando, vamos com mais amor Paulinho é o mudo, não falta uma palavra Florencio o vovô maluco Fala cada besteira e deixa todos envergonhados Mas é o nosso astro, a voz da brincadeira Chuchu, analista, tá sempre na rede Foi corno, mas segura onde não se desentende Nelson chega e confunde, Will vira Abraão Mas todo mundo ri porque ele é o campeão a equipe do ano, cada um a seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado ao Florencio falador. Vicente Cinco chegando, vamos com mais amor. É verão, é calor, a galera tá unida. Eu dar conselho, Danilo Tome, e a vida é tão vivida. Chuchu na rede, Nelson confundido. Paulinho à noite, Florencio falando merda divertido. A galera, e, e, e, a equipe do ano, cada um com seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado ao Florencio falador. Vicente 105 chegando, vamos com mais amor. William Danilo, Chuchu, Nelson, Paulinho e Florencio. A equipe é tão única, parece até um sonho. 2024 foi bom, mas 2025 vai ser melhor. Com essa galera, o futuro é o esplendor. A Belém e o Raimundo não saltam uma palavra, cada um com seu jeito. Tem o Will, o paizão, sempre dando conselho, conhece os melhores PFs da região. Foi quem apresentou o sujinho pra galera. E o Danilo, nosso narcoléptico, dorme no meio do almoço. E tem uma barata chamada Thales e várias cobras suspeitas dentro de casa. E, e, e, a equipe do ano, cada um com seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado a Florencio falador. Vini 25 chegando, vamos com mais amor. E, e, e, a equipe do ano, cada um com seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado a Florencio falador. Vini 25 chegando, vamos com mais amor. Will Danilo. Chuchu, Nelson, Paulinho, Florencio A equipe é tão única, parece até um sonho 2024 foi bom, mas 2025 vai ser melhor Com essa galera, o futuro é um esplendor 2024 tá acabando, a equipe tá no topo, cada um com seu jeito. Tenho e o paizão sempre dando conselho e conhece os melhores PFs da região. Foi quem apresentou o sujinho para a galera. E o Danilo, nosso narcoléptico, dorme no meio do almoço e tem uma barata chamada Thales e várias cobras suspeitas dentro de casa. Chuchu analista, tá sempre na rede Foi corno, mas segura onda e não se desentende Não só chega e confunde, o Will vira Abraão Mas todo mundo ri porque ele é o campeão Ei, ei, ei a equipe do ano Cada um com seu jeito, todo mundo é insano Do Paulinho calado ao Florencio falador de besteira 2025 chegando, vamos com mais amor Paulinho é o mudo, não falta uma palavra Florencio o vovô maluco Fala cada besteira e deixa todos envergonhados. Mas é o nosso astro, a voz da brincadeira. Chuchu, analista, tá sempre na rede. Foi corno, mas segura onde não se desentende. só chega e confunde, Will vira Abraão. Mas todo mundo ri porque ele é o campeão e, e, e, a equipe do ano, cada um com seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado ao Florencio falador. Vicentice cinco chegando, vamos com mais amor. É verão, é calor, a galera tá unida. Eu dá conselho, Danilo Tome, e a vida é tão vivida. Chuchu na rede, Nelson confundido Paulinho à noite, Florencio falando merda divertindo A galera, e, e, e, a equipe do ano Cada um com seu jeito, todo mundo é insano Do Paulinho calado ao Florencio falador Vicente 105 chegando, vamos com mais amor William Danilo, Chuchu, Nelson, Paulinho e Florencio A equipe é tão única, parece até um sonho Tilt 24 foi bom, mas Tilt 25 vai ser melhor. Com essa galera, o futuro é o esplendor. Belém e mundo não saltam uma palavra, cada um com seu jeito. Tem o Will, o paizão, sempre dando conselho, conhece os melhores PFs da região. Foi quem apresentou o sujinho pra galera. E o Danilo, nosso narcoléptico, dorme no meio do almoço. E tem uma barata chamada Thales e várias cobras suspeitas dentro de casa. E, e, e, a equipe do ano, cada um com seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado ao Florencio falador. Vini 25 chegando, vamos com mais amor. E, e, e, a equipe do ano, cada um com seu jeito, todo mundo é insano. Do Paulinho calado ao Florencio falador. Vini 25 chegando, vamos com mais amor. Will Danilo. Chuchu, Nelson, Paulinho e Florencio A equipe é tão única, parece até um sonho 2024 foi bom, mas 2025 vai ser melhor Com essa galera, o futuro é um esplendor